ដោយដែលក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាបានមើលឃើញតាំងពីយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាខាងយោធាពិតជាគ្មានលទ្ធផលល្អឡើយទីបំផុតគឺសង្គ្រាមសង្គ្រាមដែលផលវិបាករបស់វា គឺវិនិស្សកម្មហិនហោចទាំងជីវិតមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការផ្ទុះសង្គ្រាមលើកនេះយើងអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានច្បាស់លាស់មួយដូចតទៅនេះទី1យន្តការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថៃពិតជាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឡើយ ទី2ថៃគ្មានចេតនានិងសុឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយកម្ពុជាតរតែសោះក្រៅតែពីភាពផ្កើនផ្កើនដោយសារតែប្រទេសនេះមើលងាយកម្ពុជា ដែល ជាប្រទេសតូចតាច និងក្រីក្រជាងខ្លួននិងទី3ការដើរតាមក្រោយថៃដោយរងចាំតែទប់ទល់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈឺចាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគ្មានទីបញ្ចប់ឆ្លងកាត់ចំនួនប្រដាប់អាវុធចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថានឹងប្តឹងទៅក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ចំពោះករណីរំលោភបំពានរបស់ថៃការសម្រេចចិត្តនេះពិតជាត្រឹមត្រូវប្រសិនបើកម្ពុជាអាចធ្វើបានមែនត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាពេលនេះគ្មានជំរឿសអ្វីល្អប្រសើរជាងការប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិឡើយដើម្បីយកឈ្នះលើថៃដោយសន្តិវិធីនិងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពិតហើយថាបើទោះបីជាកម្ពុជាជា ប្រទេសតូចតាចនិងក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែបើឈលលើបទពិសោធន៍ខាងសឹកសង្គ្រាមកម្ពុជាពិតជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយថៃ។ ឆ្លងតាមការប្រយុទ្ធគ្នាចំនួន3 4លើកចុងក្រោយនេះគេអាចមើលឃើញច្បាស់ពីសមត្ថភាពយោធារបស់កម្ពុជាធៀបទៅនឹងថៃថៃដែលមិនអាចមើលស្រាលកម្ពុជាបានឡើយក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយកម្ពុជាមានជំរឿសផ្សេងក្រៅពីរងចាំកម្ដរនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃនិងរងចាំផ្ទុះសង្គ្រាមតាមជាដែនដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនជំរឿសដែលល្អបំផុតនោះគឺការប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិនេះឯង ជាការពិតណាស់នេះមិនមែនជាជំរឹះដែលគ្មានការលំបាកនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការលំបាកនៅលើសមរភូមិការទូតក៏វាប្រសើរជាងការប្រយុទ្ធគ្នានៅលើសមរភូមិយោធាដែរពីព្រោះថាវានឹងមិនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងហូរឈាមឡើយម្យ៉ាងទៀតការប្រព្រឹត្តយន្តការអន្តរជាតិមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងសម្រាប់កម្ពុជាឯណាតែកម្ពុជាធ្លាប់មានប្រវត្តិឈ្នះថៃនៅលើសមរភូមិនេះរួចទៅហើយកាលពីអតីតកាលឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងឡាយដែលកម្ពុជាមាននៅក្នុងដៃ គឺជាដើមទុននិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការតស៊ូជាមួយថៃនៅពេលនេះមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃញញើតមិនដែលហ៊ានលេងជាមួយកម្ពុជាតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិម្ដងណាឡើយដូច្នេះតើមានជំរឿនឯណាទៀតដែលប្រសើរជាងនេះឥឡូវនេះងាកមកមើលជំរឿននៃជំនួសកម្ពុជានឹងថៃដែលនាំដល់ការផ្ទុះអាវុធវិញម្ដងជំហររបស់កម្ពុជាដែលបានត្រៀមជាសាច់នោះគឺ ត្រូវស្វែងរកយន្តការអន្តរជាតិណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននៅក្នុងករណីដែលយន្តការទ្វេភាគីមិនអាចទៅរួចជំហរនេះត្រូវបានលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ទៅសមាភិកីថៃម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី4កុម្ភៈនៅក្នុងជំនួបនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរីឯជំហររបស់ថៃវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវ៉ាបានប្រកាសជាសាធារណៈក្នុងពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះថាជំរឹះចុងក្រោយរបស់ភាគីថៃ គឺសង្គ្រាម សង្គ្រាមនៅក្នុងករណីដែលបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយបានជំហរនេះបានបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាការបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យបញ្ហាព្រំដែនអូសបន្លាយយូរគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការអង្គុយរងចាំសង្គ្រាមនោះឡើយឥឡូវនេះលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញនៅចំពោះមុខយើងគ្រប់គ្នាអស់ហើយគឺសង្គ្រាមសង្គ្រាមដែលជាលទ្ធផលនៃមហិច្ឆតារបស់ថៃសរុបមកវិញសម្រាប់កសែភ្នែកក្រុមអ្នកវិភាគជំរឹះមានតែពីរគត់ដើម្បីតស៊ូជាមួយថៃក្នុងរឿងព្រំដែនជំរឹះនោះគឺទី1 ការតស៊ូខាងយោធានិងទី2ការតស៊ូខាងការទូតតាមរយៈការប្រព្រឹត្តយន្តការអន្តរជាតិជំរឹះទាំងពីរសុទ្ធតែមិនមែនងាយស្រួលតែវាគ្រាន់តែមានជំរឹះមួយប្រសើរជាងជំរឹះមួយទៀតពូល គឺជំរឹះរវាងការបង្ហូរឈាមនិងការបង្ហូរញើសឬបង្ហូរកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីតើជំរឹះណាមួយដែលសមស្របសម្រាប់កម្ពុជាមានតែរដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់គឺជាអ្នកសម្រេចរឿងនេះពីខ្ញុំប៉ែនបូណា ភ្នំពេញ AFE